Her hafta farklı karilerden enfes bir Kur'an ziyafeti. Metin Çakır'ın editörlüğünde Yüce Kitab'ın okunuşuna ait incelikler, onu okuma sanatına dair en güzel okuyanların sesinden mükemmel örnekler. Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz Burç Efendi. Değerli Burç Efem dinleyicileri bir Kur'an Vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar efendim. Bugün çok değerli bir hafız hocamızla birlikteyiz. Sesini hemen siz tanıyacaksınız. Mustafa Duman hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız efendim? Elhamdülillah. Şükran. Allah iyilik versin efendim. Hepimize. Hocam her programda olduğu gibi sözlerin en güzeli Allah kelamıyla başlayalım mı? Tabii ki. Buyurun hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينصر ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وما كان لنفس أن تموت إلا إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين فكاين من نبي كانوا والله يحب الصابرين وما كان قول ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الله مولاكم بل الله مولاكم وهو خير الناصرين صدق الله العظيم Mustafa Duman hocamız Ali İmran suresinin 144 ila 150. ayetlerini okudular. Okunan ayet-i kerimelerin meali şöyle. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Muhammed sadece Resul'dür, elçidir. Nitekim ondan önce de nice Resuller gelip geçmiştir. Şayet o ölür veya öldürülürse, siz hemen gerisin geriye dinden mi döneceksiniz? Kim geri döner, dinden çıkarsa, bilin ki, Allah'a asla zarar veremez. Ama Allah hidayetin kadrini bilip şükredenleri bol bol mükafatlandıracaktır. Allah izin vermedikçe hiçbir kişi ölemez. Bu belli bir vakte bağlanmış, takdir edilmiştir. Her kim dünya mükafatını isterse kendisine dünyalık bir şeyler verir. Kim ahiret mükafatı isterse ona da bundan veririz. Biz şükredenleri elbette ödüllendireceğiz. Nice peygamberler gelip geçti ki onlarla beraber kendisini Allah'a adamış birçok Rabbaniler savaştı. Onlar Allah yolunda başlarına gelen zorluklar sebebiyle asla yılmadılar.'' zayıflık da göstermediler. Düşmanlarına boyun da eğmediler. Allah da böyle sabırlı insanları sever. Evet, onların bu durumda dedikleri sadece şu oldu. Ey bizim kerim Rabbimiz! Günahlarımızı affet. İşlerimizdeki aşırılıklarımızı affet. Ayaklarımızı hak yolda sabit kıl ve kafirler güruhuna karşı bize yardım eyle. Allah da onlara hem dünya mükafatını hem de o güzelim ahiret mükafatını verdi. Allah elbette muhsinleri, hep iyi davrananları sever. Ey iman edenler! Şayet siz kafirlere itaat ederseniz, onlar sizi dininizden gerisin geri döndürürler.'' siz de ziyana uğrayanlardan olursunuz. Bilakis sizin Mevlanız Allah'tır ve O yardım edenlerin en hayırlısıdır. Değerli dinleyiciler, mealini verdiğim ayeti kerimeler Ali İmran suresinin 144 ila 150. ayetleriydi. Hocam Aşrı Şerif'i okuduğumuz bu Aşrı Şerif'i evet. hangi, hangi makamları icra ettik hocam burada? Uşşak makamıyla e, başladınız. E, başladık evet. evet. Tabii uşşak e, aşktan gelir. Aşıkların cemi. Evet. Uşşak makamı böyle yakıcıdır. Serbest bir makamdır. E, yani okuyucu burada sesinin tonuna göre kabiliyeti neyse sesinin her ustalığını bu makamda gösterebilir. Çünkü makam çok müsaittir. Uşak makam yani böyle takanni olmamak. Evet. Kaydı ile name dediğimiz bu da bizim hocalarımızdan evet. Abdurrahman Gürses Hoca Allah rahmet eylesin Amin. İsmail Biçer Hoca Efendiler Hasan Akkuş efendiler, Hacı, hoca efendilerimiz. Evet. Mısır'dan o hocalarımız işte Mustafa İsmail'lerden, Abdülsamet'lerden. Evet. Hep name vardır. Bir, bir tek teganni göremezsiniz. Evet. Kur'an zaten teganni okuyanı Kur'an kendisi dışlar. Öyle mi? Tabii. Manen dışlar. Teganni derken hocam örnek verebilir miyiz? Kötü okuma örneği mesela. Çok kötüme, <laughs> e, kötü örnek diyelim bunu. ağız içi e, böyle ağız içinden böyle diliyle Döndürme derler onu. Çok kötü olur o. Ezanda çok kişiler onu yapıyor. Dilinin içiyle evet. dilinden böyle çeviriyor böyle. Yani çok kötü oldu. Örnek vermeyeyim yani. Kötü, <laughs> kötü olabilir. Böyle dalgalı değil mi? Dalgalı. ya ağzın içi okuma kaç çeşit okuma var zaten. Evet. Bir okuma var ağızdan. Evet. Bir okuma var Gırtlaktan. Gırtlaktan bir okuma var kalpten. Şimdi efendim e, kalpten olursa e, tesir eder ama onu Allah e, bize okumayı nasip etsin. Şu anda Amin. biz daha öyle okuyamıyoruz inşallah. E, bu şeye göre, bu yaşadığımız hayata göre fark ediyor. Bu takva dediğimiz hani evet. daha güzel ibadetler. Evet hocam. Yapamıyoruz ama Allah inşallah kabul eder inşallah diye hocam. düşünüyoruz. İnşallah hocam. Bu Buyurun. uşak makam dediniz ya hocam. Hmm. Uşak makamıyla başladık sonra. Hafif bir Hüseyin'i Hüseyin e, açılım yaptık. yaptık. Evet. Hüseyin'i taşmadık çünkü Kur'an-ı Kerim'de evet. çok fazla Hüseyin'i taşıma olmaz. Ee, hemen e, Taganni yakındır orada hemen. Evet. Çok dikkat etmek lazım. Hı hı. Uşak başladık. Uşak'ta bitirdik diyebilirim. Evet. Hocam bir ayet üzerinde bu makamları tek tek yapalım mı hocam? Bir ayet üzerinde mesela. Uşak makam dedik ya. Evet. Tekrar hani aşşerif şeklinde değil de evet. bir ayet üzerinde. Bu şeyden ayet üzerinde de olmayabilir. Mesela bir e, Evet. Kaside gibi mesela şöyledir mesela. Ha, bir giriş yaparsın kaside. Şudur, şudur. evet. Hmm, cemalin hüsnüne canlar fedadır ya Resulallah. Bu uşak. Bak şimdi. evet. Cemalin hüsnüne canlar fedadır ya Resulallah. Hüseyiniye. Bu da Hüseyin'e oldu. Değil mi? Evet. Hmm. Evet. Bunu, bunu açıldı mı daha çok gider bu istediğin e, Hüseyin'e. Evet. Hüseyin'i... Ara makam değil mi hocam? Şimdi Hüseyin. daha namelerin hı hı. E, daha geniş okunması. Evet genişletiyorsun nameyi yani. Hı hı. Sesinin e, nefesin yettiği bir şekilde. Evet. E, daha güzel açılım yapar. Hı hı. Bir de bizim e, tabi Hüseyin'i nerede geliyor? Hazreti Hüseyin ha, e, Efendimiz'den. İmam Hüseyin Efendimiz'in şehadeti. E, biliyorsunuz bütün o e, o tarafın e, yöresi evet. hep Hüseyin'i okurlar. Evet. Bu Irak. Evet. Efendim e, Kerbela tarafları böyle hatta oradan gel böyle Siirt hep böyle Hüseyin'i. Evet. Yanık yanık Hüseyin'i okurlar. Bu, burada gelir. Salalar Hüseyin'i verilir biliyorsunuz. Evet hocam. Hı hı. Niye? O anda bir içinde bir şey uyanıyor senin. Yanık. Evet. evet. Garip. Bir acı. Bir acı. ha. Kalp acısı. Kalp acısı evet. böyle Hüseyin'i. Sala verilmeye başladım ama şimdi salalar da bozuldu. Ezanlar da çok kötü oldu. Yani ezanlar kötü oldu derken okumalar kötü oldu. Evet. Ezanlar asla ama çok önemli bu da. Evet ezanlarda hakkı verilerek Ben okunan, burada Diyanet'in de bir hatalı olduğunu söylüyorum. Çünkü benim emekli olduğum camim Cerrahpaşa camisidir. Evet. Biz emekli e, orada görev yaparken bizim e, nazaretimiz haricinde hiçbir kişi ezana çıkamazdı. Sadece benim yetki verdiğim, iyi oku, okuyor dediğim kişiler ezan okutturdum ben. Evet. Ne zaman biz emekli olduk mesela bizim Cerrahpaşa Camii'de ezan diye bir şey kalmadı. Önüne gelen okuyor. Rastgele. Rastgele. Hadi Selahattin camilerde belki dikkat Çok ediliyor yazık. bu dediğinize de. Çok yazık. Aradaki küçük camilerde değil mi hocam? Bizim benim Selahattin Cami, Canapaşa Camisi. Yani Sel Selahattin Cami mi o da? Tabii tabii. E, Fatih Camii'nden sonra gelen o o, evet. o ilçede ikinci büyük camidir. Ha. Ya bu büyük camide şimdi sabah ezanları akşam evet. ezanı gibi oldu. Akşam ezanları sabah ezanı gibi oldu. Yazık. Şimdi sevgili Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir zaman gelecek başlar ayak, ayaklar baş olacak. Evet. Derlerdi büyüklerimiz. Aynı öyle oldu. Yani ezanlarda ben örnek veriyorum. E, bu bozuldu her, her şey bozuldu demektir. Evet. Ayaklar baş, başlar ayak olacak. Böyle birinci sırada olan, olması gereken bütün o ehli Kur'an ya da ıı, evet. ak, akil adamlar diyelim. Hep üçe beşe ıı, gidecek. Böyle arsız olanlar biraz böyle ne diyelim yani böyle. Evet. Ön tarafı gidecek böyle haber verilmiş. Herhalde bu devri yaşıyoruz. Yani ezanlar hakikaten İslam'ın şiarı değil mi hocam? Çok Şimdi, önemli. Yani kötü sesli birinin okumasındansa okunmaması daha iyi. Çünkü etraftan zaten ezan sesleri geliyor. Ona okunmaması daha iyi. Değil mi hocam? Tabii okunmaması tabii. daha iyi. Kötü okuyacaksan Zaten ezanlar okunuyor. Namaz evet, vaktini biliyorsun. Evet. Ya o ezan kötü okunduğu zaman e, yani. E, hiç ifade etmiyor zaten. Belki namaza girmek, camiye girmek isteyen kişi de vazgeçiyor. Ya böyle kötü ezanı kötü okuyan adamın camisine girmem diyor belki. Olabilir. Çok kişi yani, söylüyor da bana evet, yani. Evet. Yani çok kötü okuyorlar bazı yerde. Çok kötü okuyorlar yani. Evet, evet. Yani ezan şiardır. Çok evet, önemlidir. Evet. Sonra imamlarımızda da tam böyle e, Fatihaları, zamm evet. sureleri e, güzel okuyamıyorlar. Güzel talim görmemişler. Evet. Bunların Diyanet'in ayıklaması lazım. Ha, ben bunu Diyanet'te bir hata var dedim. Niye? Şimdi evet. bir, benim müezzinim var mesela. Benden sonra gelen. Adam bir hafta camisinde kalamıyor. Devamlı oraya buraya görevlendirme. Oraya buraya. Evet. Yakın camiler. Hacca gitmiş görevlendir. İki ay üç ay müezzin yok. Evet. Tam adam camisine geliyor mesela. Geliyor. On gün sonra yine görevlendirme. Yani ya demiyor ki müftülük ya bu Carapaşı Camii ne olacak? Bu ezanlar ne olacak? Sabah sabaha var, öğlene var, beş vakit yani bunun müftülük diyanetlerin de, diyanetimizin de bunu dikkat, dikkat etmesi alması lazım. lazım. Evet dikkat alması lazım. Güzel okuyan özellikle ezanı çok iyi okuyan okuyuculara okutmaları lazım. Çünkü dediğiniz gibi şikayetler evet. de var. Size Çok gelenler var, evet. var, müftülüklere giden şikayetler var. Var. Mesela Kadıköy Merkezi ezanı var hocam. Gayet evet. güzel. Bizim yakınımızdaki camide oradan bağlanıyor uydudan. Şimdi bütün ezanlar Kadıköy'deki ezanlar bir numara. Çok güzel. Allah razı olsun. Mükemmel ezan okuyorlar. Evet. Geçen bir yerden geliyordum. Bir programdan geliyordum bu tam bu e, e, Ataşehir taraflarından evet. geçerken evet. bir ezan başladı köprüye Allah. doğru gidip. Evet. Olamaz böyle bir ezan okuma. Mükemmelin üstünde. Maşallah. Allah razı olsun. O kadar güzel okuyor. Yani evet. daha bir adım daha ötesi yok. Evet. Yani şey bizim kıstaslarımıza göre evet. e, okuyanın o ses perdesi ve o e, makam inişler çıkışlar, inişler, çıkışlar of, ne kadar daha bir ötesi yok diyorum yani. Evet. Bir ötesi artık cennet olurlar herhalde. Allahu Ekber. <laughs> evet, evet hocam. Hocam bir ara verelim inşallah. Aradan sonra makamlarla ayet uygulamasına başlayalım. Olur Yapalım. hocam? Tamam peki. Evet değerli Burç Efem dinleyicileri Mustafa Duman hocamızla yapmış olduğumuz bu güzel hoş sohbet inşallah kısa bir aradan sonra devam edecek efendim. Ya Nabi selam aleyke ya Resul selam aleyke Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz Burç Efendi'niz. Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz Burç Efendi. Değerli Burç Efem dinleyicileri Kur'an Vadisi devam ediyor. Mustafa Duman hocamızla müşerref oluyoruz. Hocam bu ikinci yarıda demiştik yani evet. makamlarla ilgili e, bir ayet uygulaması yapalım mı? Evet. Ana makamlar en azından 7-8 tane olan o ana tamam. makamlarla bir ayet üzerinde olabilir hocam. Şimdi bizim ana makamımız esas rasttır. Rast makamı evet. Mesela ben e, bir tane bir misal verelim size. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين Rast oldu. rast oldu. Evet. Şimdi hangisini yapalım hocam? Bir de onun peşinden hemen e, segaha geçelim. Segaha. Hmm. Aa, ah, mesela. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ayn صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا Bu Akşam ezanı zaten değil akşam mi? ezanı böyle Çağrıştırıyor olur, hemen. evet. Tabii tabii. Hmm, aynen. Evet. Bu bu da segah oldu. Sabah yapalım. Evet hocam.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 Fıtratında vardır. Evet. Sabah makamı tüyler ürperidir. Çok yani sevgili peygamberimizin de Kur'an-ı Kerim'i okurken sabah ve e, çağırgah hmm. okuduğu söylenir. Aynı böyle benim okuduğum böyle çağırgah. Yani perdenin biraz yukarıda durması. Ee, mesela çağırgah bir ilahi okuyalım. Olur hocam. Çağırdı beni uykuda bir hatifi esrar aman aman Çağırdı beni uykuda bir hatifi esrar aman aman dur yatma ne yatarsın ne ya talibi kur an dur yatma ne yatarsın ne ya talibi kur kelimesini belki unutmuş olabilir bu ilahinin. Onun <laughs> için dinleyenler kusura bakmıyor. Çok da okumadığımız için bu ilahileri talibi Kur'an olsa gerek. Neyse örnek verdik biz hani. Evet. Makam örneği olduğu için. Makam örneği olduğu için <laughs> evet. Şimdi tabi sabahın açılımı da çoktur. Evet. Tabi çağırgah var, düğgah var. Hele beslenigah çok tatlıdır. O beslenigah da çok hoştur. Sabahın açılımı mı hocam? Açılımı mesela? çok güzeldir. Efendim, bir örnek verelim mi hocam ona? İşte sabahın açılımı esas Beslenigâr. ezandan gelir. Hı hı. Örnek derken Bes, şimdi beslenigar. beslenigar olabilir. Mesela dügah olabilir. Ondan tut mesela acameşiran evet. e, dönebilirsiniz. Rast makamında da çok fazla makam geçki yapamazsın. Evet. Ama, sabah sabaha birçok geçki yapılabilir. Perdesini başladığın zaman diyelim ki bir arabanın kontağını düşün kontak düz açılır. Ondan sonra böyle e, istediğin e, şekil verebilirsin hani diyelim. Bir de sabah makamı ama. Sabah değil. Şimdi bazıları sabah makamı diyor. Sabah olmaz. Sabah. Sabah. He yok yani. He yok. Evet. Sabah makamı. Evet. Bu olduğu zaman e, sabah başlayıp uşak yapabilirsin. Evet. Hüseyin yapabilirsin. Acamaştıranlardan dönebilirsin. Okuyucunun sisinin sağlıklı olduğunu nefesine göre değişir o. Tabii adam e, mesela pesi iyi değildir. Evet. Hacı başaran e, dönemez. Mesela şimdi İsmi pakin pak olur zikreyleyen Her murade Aşk ile gelimdi Allah diyelim Derd ile gözyaş ile ağ Ola kim rahmet kılal padişah ol kerim ol rahim ol ilah Birdir ol birliğine şekil okdurur Gerçi yanlış söyleyenler çoktur. Ne yaptık hocam şimdi? Şimdi burada musiki bilenler çok iyi anlarlar. Sabahdan girdik. Bir Acama Şarap perdesi gösterdik. Evet. Orada biliyor, orada bir Acama Şar'ın aşağı perdesine indik. Sesin e, rahatsız değilse aşağı perde inebilirsin. Evet. Ama sesin rahatsızsa Acama Şar'ın yapman, yap, bir okuyucunun Acama Şar'ı yapması iyi olmaz. Hı hı. Yani PES'lere inebilmesi lazım rahatlıkla. PES'i inme, hmm. inmediği zaman aşamaşıran e, bir özelliği olmaz. Tahterevali gibi böyle hmm. değişik bir makamdır o. Evet. Çok da fazla ben e, tabii birkaç sevmediği makam var yani. Bu da, bu da zevk meselesi yani. Şimdi her mesela yemek türünü nasıl sevmiyorsan. Evet. Mesela nimeti fazla sevmem. E, aşamaşırı fazla sevmem. Evici fazla sevmem. Çünkü bunlarda e, bizim musikimize ilahi e, kaside okumayı frenler bu makamlar. bu söylediğim Eviç, Acamışıran, Dihavet tarzı makamlarda Kur'an-ı Kerim e, o bir Arap nihaveti var o ayrı. Fakat bizim Türk musikimizde nihavet kaside zor okunur. Okuyucuyu mahveder. Geçen sene bir yerde cuma namazı kılıyordum. Tuttu hoca nihavet ezan okudu. Evet. Okudu ama Olmadı yani. Nihavet ezan okunmaz. Bütün ben bu e, ezan okuyan müezzin hocalarımıza rica ediyorum yani. Sadece sanki Osmanlı'da e, Şehzadebaşı Camii'nde Perşembe ikindi namazlarında nihavent okunuyormuş diye bir haber okumuştum hocam ama doğru mudur? Onu ben bilmiyorum. E, zaten Cuma'ya hani çağrı, Cuma'ya Cuma, hatırlatma. Çağrı, olabilir. olabilir. Evet. O belki bir özel ama hı hı. E, sürekli de olmaz bir şey yapamazsın ki. Evet. Gösteremezsin yani bir şey gösteremezsin. Evet. Okuyucuyu böyle arabanın bir padanaj yapması gibi evet. böyle e, şey yaparsın yani bir şey gösteremezsiniz. Evet. Şimdi e, mesela Eviç. Evet. Eviç'te de e, Şıranda da evet. şeyi gösteremezsiniz. Name yapamazsınız. Evet. Yani in çık böyle hani böyle bir tavrı vardır ama şimdi bir segah gelelim. Bir sabah okuyun. Bir segah ve hüzzam. Evet. bulduğu zaman mesela bir neva e, ya evet. bir neva gösterir mesela şimdi. Olur hocam. Meded ya Rabbel alemin İsmi subhan, Virdin mi var bahçelerde Çatma bülbül Yunus cemalin pak derken Cihanda mislin yok derken Beni de unutma bülbül Adet ya Rahmer Rahimin Yunus'umuz yazmış bunu. Evet. Bülbül yakarış. Yakarış Bülbül Şimdi, meşhur kasidesi diye biliniyor. Şimdi efendim bu ilahi kaside bunlar e, bir aşktır aşk. Evet. Şimdi aşık adamlar ilahi yanıyor içerisi. Evet. Mesela şimdi aşık aşkını sevdiğini izhar eder. Allah aşığı, peygamber aşığı, ehli beda aşığı ne yapacak? Aşkını gösterecek. Aşkını ilan edecek. İspat edecek, ilan, ilan edecek. edecek. İlan edecek. O da şimdi İlanı aşk edecek. İlan aşk edecek. Evet. Şimdi ilan aşk da biz de böyle yapıyoruz yani sevgili peygamberimize olan aşkımızı, ona olan sevgimizi. Evet. Ya Resulallah eğer sen gelmeseydin aleme güller açmaz, bülbül ötmez, meçhul esma Adem'e diye. Evet. Yani ya Resulallah şefaat eyle halim pek yaman. Yani yani binlerce var. Hocam evet. bir Aşı Şerif'le Kur'an vadisini inşallah bitirelim. Hmm. Ee, sonra da Kur'an'ın gölgesinde bir yolculuğa çıkalım hocam. تمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنهار والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان فأقيم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار فخلق الجان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج الباب وله الجمال المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربك ربكما تكذبان فله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان الذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadakallahu'l-Azim. Evet hocam Rahman suresinden e, baş kısmından okudunuz. E, evet. Allah razı olsun. Hangi makamları yaptık hocam burada? Burada baya bir makamlar yaptık. Geliş, baya, evet. Gelişat öyle oldu. Evet hocam. Şimdi perdeyi biraz yüksek okuduğunuz zaman onun üstüne çıkmanız evet. mümkünatı olmadığı için sadece o perdenin biraz üzerinde bir e, rast mahur gibi oldu. Eviç yaptık bugün. Evet. Bir Eviç makamını gösterdik. Eviç, Eviç makamını gösterdik. Evet. Eviç makamını gösterdik ve hemen oradan ayrıldık. O, çünkü çok fazla iyi sonuç vermez Eviç makamı. Hele Kur'an'da biraz evvel konuştuk Acemeştiran gibi, Nihavet gibi şeylerde Kur'an e, okumak biraz tekanni. Evet. İstemeyerek de e, yapı verir. Evet. E, o makamın e, şeysi. Yapısı gereği. Yapısı gereği. Evet. Böyle olabilir. Onun için çok hemen kaçınmak lazım diye düşünüyorum. Evet. Biz de bunu uyguladık zannediyorum. Dinleyenlerimiz e, Allah razı olsun inşallah. Zaten Kur'an Kur'an muciz Kur'an-ı Mübin muciz okuyan aciz. Aciz, acizdir. Evet. Muciz, Şimdi, aciz. Evet. E, biz e, Allah kelamını e, okumaya çalışıyoruz. Ama tabii tabi bunun şeyleriyle talim, tecvid, kıraatiyle Evet. güzel okumaya gayret ediyoruz. Evet. Sadece gayret ediyoruz diyebilirim. Allah razı olsun. Bir Kur'an-ı Kerim de okuyayım.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 Burada da farklı bir makam yaptınız sanki. Farklı. Burada bir değişik bir şeyler oldu işte. Evet. Aynen öyle hocam. Evet. Çok da hoş oldu, güzel oldu. Allah Eyvallah. razı olsun. <laughs> evet. Evet hocam, Kur'an'ın gölgesinde programda buluşmak dileğiyle diyelim. İnşallah. Ee, Allah razı olsun. Eyvallah. Efendim. İnşallah önümüzdeki hafta bir başka Kur'an vadisinde buluşuncaya dek Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın efendim. Her hafta farklı karilerden enfes bir Kur'an ziyafeti. Metin Çakır'ın editörlüğünde Yüce Kitab'ın okunuşuna ait incelikler, onu okuma sanatına dair en güzel okuyanların sesinden mükemmel örnekler. Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz Burç Efendi.